Joain Etxebest Ligiaga proiektuaren eramailea gurekin egunon. Eh, egun hon. Eta lehenik eh, dantzaz guti dakitenek, Kristofen dako adibidez, e, behar dute jakin, zer den bakuna, zer dako bakuna xo, hori? Ebe bakuna, justoki bihitzoi bi lotu tiagu, uh, oso uh, opozizioan behiti eta espektietez ikustekoi. Bakuna duk, uh, sibotak urhaz bat, uh, frizat bakuna, eta bestari show, uh, show, uh, eh, hola, mundu, mundu zabal hoietako ikusgarri handi hoik, hotx. Erri alde hainitzetan den hitza. Bai, show. voilà. <laughs> Dan... globalizatu, uniformizatu, ze hoi, eh? Sibroko dantzan eh, bermatzen da ikusgarria, berrikuntzan dana bat, aipatuko ditugu, hainzin kultur itzordu bat baino gehiago dela, errandita ike? Bai, uh, hor, bon, lehenaldi aldi hoi eginen ja guk uh, kultur uh, bai, gertakai babesara, mena ge ondotik uh, Sibo herriar uh, nahi gutuk, uh, nahi behitzen hek uh, batetik uh, uh, irudi amini bat kambiatu, e, izan dadin hego aldin edo kostaldin beti uh, amini bat... Uh, Nola ikusia zen, uh, Ebe... Zaskitua. Eo, <laughs> ez dakit Ba, <laughs> higa gaiten duk ordina. <laughs> ez ez. Eh, nola jardazten duen. agian lapurdin hoi, bena, hego alien eh, oso idealizatu edo eh, bakik ze, Benito Lertxundin a, a, mistiko alde hoi badik, bai, badik. Etxotikoa ere pixka Bai, jotiko, <laughs> bai, bai. egiatik biak batela. Eta, odin hoi, nahizian aminoat hautsi eta jakutsi eh, etzela sibeuak basila dinamika oai berezi bat, eta hoiko hori jakutsi. Bai, ebe, guk, uh, zentako argarrikin lotu gie sibeuko herri elkargoekin, guk kultura mailan dinamika hoi eh, nahi behikunin bulsatu, eta bon, baduk, eh, jadanik sibeun dinamika, gu ba, bon, guke, dinamika hortan gutuk, eta he, beste ahluetan eba, izan adien ekonomian, sozial ahluan eta ho, holako gaizetan eh, baduk eh, dinamika berrezi bat eta hoien eh, nahi ginen berbidian hotz. Ikusgarriaren uh, historioan edo traman hori kondatuko da, duzu? Bai hau dela, bai. Bai, hoi gaiten ean, uh, uh, ber dinamikan ginen, ber zea. Eta, bai, ikus gariane gulotugutuk uh, historiai, alde batetik kultura galeskatzen diagu, nula tradizionia oaiko errealitateai eh, lotzen dugun eta nola laguntzen ahalgutin oaiko errealitatean bizitzia. Eta berden boan, uh, eh, gizartie bai uh, eh, nula gizarte tradizional edo herrikoi batetaik, uh, eh, nula egokitu den edo uh, oaiko gizarte adejarreiten ah, ginen gizarte globalizatu eta uniformizatu hortan zeleku badin eta hoiko gona egiteak iakatxe hotx. Eta nondik sortu da proiektori lujalde edo erri elkargoak du pusatu edo ziek eh, hasi eta haiek lotu ziek? Ba, ba, hoi du, hasi. abiatu zian Pierre Paul Berzaitzik egin ikusgarri bat amaiur ikusgarria dila urte, eta hortaik eh, be dantzaiak, eh, dan, dantzaiak eh, zertzutut, gaizutian to, ebe zentako ez bat, dantza baizik den ikusgarri bat egiten, eta galtzekin dikue gui kaute balet taliai, ea hekin nahi egin eta bai iraniak, eta desmartxatzean amini bat, Eh, Shiboko uh, dantzatik abiatuz, eta beste uh, eh, influenziak hartu, garaikide influenziak, uh, eh, beste influ, dantza influenzi eta lotuz, beste zerbaitena asmatzia hotz. Dantza baizik, erten duzulaik, zer nahi zu, usaian nahasia dela dantza beste... Bai, bai, bai, ujantza uh, jala duk sibeun, gaiza tradizionaletan izan nahi maskada edo pastoaletan beti bat kanto, dantza, antzerki eta hola. Eta gugile jentze bai, eh, hor eh, dantzan dantza baizik nahi izan eh, taulan ezai. Bon, dudak bagintian, antzerkia minio behagin ez ezai ala ez, mena agintian, bon, ebe... bagia uh, osoki jungitin uh, dantza mundu horta eta hortako dantza baizik izanen du bai. Dantzara midez nola, nola nahi du Sibruko egil kargoak mesua pasarazi ekonomia badela eta mm, irudi berri hori, edo egiazko irudia erakutsi eh, egualdeari buruz, edo lapurdi edo basen buruz? Uh, odin, eh, plantatu titiagu uh, eh, egunaldiak edo aldiak, bai donostin eta angelun bereziki, herri elkarguaikin uh, simpleki arrestitan bilduko hanko instituzioko jentekin ekonomia mailako jentekin haremanak aitzinetik uh, eta kulturako jentekin eta mahaninguiak eginen titiagu gue, uh, gue dez, uh, ekonomia ahlu antien desmartzen aukesteko, uh, sibeu, uh, antien desmartzen aurkesteko eta eta bardin trukaketan egiteko lujalde, beste lujaldeko ala, jentekin. Eta horren ondut, ima hain inguinen ondut, gu ikusgarri emanen diak, jakasteko be kultura mailan, hala, zertan gian, eh, gu tradiziotik abiatuz, eh, nula hala, oaiko, oaiko eta oaiko tarzunian gian. Eta gero, urrentuko diak eh, Euskal Herrik, Sibeoko uh, eskaintu uh, nulako aperitif tipi batekin hotx. Berritzen ezten kultura hiltzen da, gogoeta unekin abiatu da ikusgarria. Lau partetan banatzen da, tradiziotik eh, atera behar da, behar dela oartu ziste, Siberuan? Ez atera, ez. Eh, ez erki, um, eh, ni nuk, edusitak uh, filosofia mailan txartzen bagia, behar dugula galdezkatu gue kultura tradizionale edo voilà, gue kultura, euskal kultura uh, galdezkatu eta bizitu agian uh, eh, guelekian atzamaiteko eh, delako gizarte zabalhuntan eta oaiko zean eta ea zertan laguntzen ahalgutin gue gihambuian kokatzen um, oaiko mundian hotx edusitak hortan dela galtua Eta ordina tradizioan, eh, tradizioan biziaztia, biziazteko balio dia uh, eh, errepikatzie beti behar izak hoia galtatzen. Uh, eh, Pastoralak eh, e bezala? Uh, ez, pastoralak. <laughs> <laughs> Gartua. pastoralak, justoki bizidek, hoi, uh, bon, nahiz, uh, tradizionale irudiba badin, izigarriko dinamika sortzenek uh, pastoralan bahneen behian, bon, sosialki lehenik, eta be, pastoral urtoz batzenek, uska, uska maila etxekitzez, uh, dantzak urt, urtoz eh, berri etut, kantoiak bai baduk eh, berrikuntza handia. Nahiz kuadrua fitxo den, baknen baduk eh, bizi handia. Geo ala, gu, uh, nahi nian amie kuadrua kuadrotik kampo erki, berdin amik amie, mena kuadrotik kampo ordin uh, amie eta gogorra godek, ez dela kuadroik, mena, <laughs> hola. Goizberriko gomita zuzenean euskal irratietan. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez show ikusgarria estrenatuko da maulen gai alaian eh, ostiralian eta ostiralian, beraz estrenatuko eta larun batean ere emanik izanen da, gurikin joaine etxebest ligiaga, proietuaren eramailea. Aintzi aipatu dugu, Sibroko erri elkargoa ere partaidela, ekonomia mailan ere egunaldiak izanen dira, eta espikatzeko ekonomia zertan den, eta trukaketak izaiteko beste instituzuek ilan. Baina eh, orain eh, be, show ikusgarria zimintzatuko gira sakonkiago. Eta proiektu proiektu uh, untan, bai, piskat gehiago interesatzeko, koregrafo profesional batekin ari zizte, ez, hori da? Bai, eh, edu murua mendiaraz, eh, aukeran eh, taldeko koreografoa, uh, gipuzkoa Eta, hala, bai, hoi zan, uh, ebe, justuke, amai dantzai kutsatu zian uh, edu, zenta aukeran taliak jauntzi uh, ikusgarri hortan eta bala aizutian eh, to xibotar dantza behar, dantzatik eh, uh, juteko, behar beste beste lurralde bateko edo eh, beste uh, alde bateko beste influenzia din nurbaitik altegin ea behek harpena hots. Eta siberutak tradiziotik abiatzen zizte, baina xuxan zer atxikitzen duzia tradiziotik, zer dira uhatsak, musikak, Erdein, uh, eh, aminototaik, <laughs> eta berde moan juiten gutuk, uh, bai urratxak, uh, eh, alde batetik, eta beste zerbait egiten jage bai, uh, muzikane bai, uh, muzikat baliatzen mena beste, beste koloe ezartzen jage, eta e bai baliatzen kodak, ko da sumait, uh, eh, erreferentzia sumait, uh, eh, justoki agerrazteko guk nahitugunak agerrazi, uh, eh, duzitak, uh, hor, uh, hartzen titiagu eta hartzen tutu, hartzen ahaltitia sumait, uh, edo agerrazteko nahit, nahi jakatsi nahitugunak Eta, ola, hoiko gaminat. Zenbat demorako lana izan da? Urtia, urteko, urte osoko lana uh, aste biltzen, eta ala, lan, eh, lan potioloa bai. <laughs> Bai, aste, <clears throat> aste eta proietuaren amaiteko motorean zenbat ziste hor, talde uh, eramaiteko talde hortan? Odin, uh, eh, bon, uh, eh, bagutuk uh, hamalau dantzaik, behar dik, geho baduk uh, egintitiak bat uh, bon, uh, ikusgahin nizki batzeko baguntian bospasei, eta geho behar dik jakin eduk, uh, edu muru amendiarazek ez dira gaiza hanitxe zagutzen siboko dantzetan. Odin, dantzen asmatzek eta hola guk matieha ekarten ginen, eta hor, uh, uh, talde tipi bat uh, plantan ezaileak, odin, agian uh, voilà, izki batzeko talde bat, eta geho juhatzen, uh, eh, xibotak juhatzen uh, eh, harteko beste talde bat izan duk. Ta, Siberuan, dantza, ala ere, beti bere azkajean da edo ala emaiten du, dantza eskolak hor dira, uh, bat zerbait berezi egiten duzu, dantza eskola horiekin? Bai, uh, nahi dinamikan, uh, dinamikan xarraz, bo, simpleki eh, lehen urratxar behitiek, gukebeik nilan. Mena, proposatu diagu dantza eskoler, uh, eh, pal bat, gaztik jina uh, ikustea. odin uh, proposatu diagu, be, zien dantzatari, herri juntako dantzatarien nahi bada jin, be, zerrendatzen tutzie dantzaiak horro, eta presio palago bat egiten daizegu jintzitean uh, gaztekin. Zer, eta, uduzitak... Voilà, helbu yak behartiele bai dantza ikasten delaik, eta bon, batielaik eh, helbu eh, lehen helbu yak beharrezkuak uh, herrikuak tiela, izan da di maskada pastoal edo herrien gertatzen tien gaizak, mena berden boan tauladan ikustia, dantzaiak eta beste kontekstu batetan, hoie uh, horreke inbeia sohazten halila gaztetan. Transmisioaren ahangura bat ere, baduzela, jaten alda? Be Bai, beti, bai, beti, bat dik transmisioa. Bai, bai, bai, beti, eh, hala, haitzina behar bat ezun, hala, eh, heben, uh, ipar alien eta hego alien, uh, lekiu hanitxetan bezala, horro, ez gutu profesionalak, eta herrietan igaiten du gaiza hoi, eta herrietan behar dibatu batu dantza eskolak, eta uh, bizitzia ekartenik herrian, eta eta oso taksimatek hartan ikotxo. Kulturo sohkuntza bai aski dinamikoa ikusten dugu e, Siberua, e, eh, oino, artean ere bai. Eta mm, zurustez zer da hori pixkat sekretu edo, zer egiten du, hola, mugitzen dela? Bo, zekia bestik beno habogien ez, mena, inbeia bai, agian beita dinamika hoi, eh, dantza eskuren bidez, uh, uh, ebe, uh, adeja, ah, maskada eta pastoarekin, eta hori, beti badik, uh, sola, ga, gaiza hoi gibelien eta... Eh, funtsa hordek, eta hortik eh, artetaik zumait nahi kelki baita hoi, eh, toa be, beste zerbait egiten isatzen ahaliak, eta agian hortika abiatzenek ebai. Uh, ola, azpi marratzen ahaliak ebai, Michel Txekopar edo titikak egiten tuten lanak, uh, huke tradizio ben... Eh, zain eta iparti eta jurena guzuiten beste gaizena dirazteko. Bakun show ikusi beraz, ama dantzari, eh, dantza ipatudugu biziki, musika ere bada, eh, jaunziak edo agopak? Mm bai, odin uh, eh, musikantako handiekajer uh, eh, igaltekin joak uh, laguntza. Uh, odin haik uh, lehen parte batetan uh, beak asmatu musikak uh, uh, proposatutik izigarri, enteresgarri. Sorkuntza hori ere bez. Bai, sorkuntza lehen partian. Bigeren partian uh, ebe uh, beste desmartsa bat hartu diagu, hartu titiagu um, ez, musika ezaguna uh, lotu gue, uh, desmartsai. Hala, mena uh, handien lana, bai, uh, iziar interesgar zen eta dantzaier uh, oso kilotuduk, uh, dantza errepiketa jiten zian, eta bemuzika jaikidik uh, dantzaikin batian, eta desmartsa azpimarratzeko uh, harri-garria. Eta berden boan, uh, arropen aldetik uh, joana etxeverrik egintikuk uh, arropak, uh, talekua, eta haike, hala, desmartsa iziar interesgarri, gue istoian sartuduk, eta be be, uh, be uh, eh, sentimentiek eta be uh, eh, zeaikin uh, eh, artiste uh, zeaikin... Uh, Eskuekin. Ba, sortzudik uh, gogo eman daukuzu ez, nik usteat egitekoa. Eta um, non ikusten alko ziuztegu eta noiz uh, emanen duzu ez Hordin hor maulen eh, dagin uh, eh, astebuian, eta sortzian, bonkaz eh, lekik horro abantsu abantzu salutien hordin <laughs> sotikatu behar den, nahi bazi zin ikustea. Uh, geo azauan hoitabian jiningela uh, azpagnea ikastolak uh, hoia aurtenko geho urtaila naga hasiko be justoki herriel karguaikin angelua jiningia hoita lauian hanko ikusgarri gelalat eta urtailan hoita hameka eta bantailan edo txailan lehenian dona pareu nahiko gia, basen afarroko herriantzuk, um, eh, ez? Uh, eh, kantoratik. Eta bantaila edo txailan zazpian donostiat uh, han uh, Santelmo Museulat. gehi beste data batzu behar bada jinen direnak. Bai, hala, haigutuk zumaiten. Hala. Ongi, be eskertzen zaitu, joain etxe best, no, bakunan show ikusgarria orkestorik. Eskerik hantxe.